6 sinf qadimgi dunyo tarixi 39 paragraf Rim respublikasining hayoti. Shaharlardagi hayot. Davlatning hududi kengayib borgani sayin shaharlar ham ko'paydi. Rim shaharlari oldindan puxta ishlangan reja asosida barpo etilgan. Shaharlarda ko'plab chiroyli jamoat va turar joy binolari, ibodatxonalar, hammomlar, savdo rastalari va dorixonalar bo'lgan. Ko'pchilik odamlar 2-3 qavatli binolarda istiqomat qilgan. badavlat odamlar esa o'zlariga koshona qurib olar edilar bunday uylarda markaziy isitish tizimi bo'lgan ya'ni pollar isitilar quvurlar orqali uylarga suv oqib kelar edi uy mozaikalar ya'ni shisha yoki tosh parchalaridan ishlangan suratlar bilan bezalgan shohona bo'lgan uy joylar ya'ni villalar devorlarni esa freskalar ya'ni xom suvoqqa ishlangan rasmlar bezatib turgan. Har bir shahar markazidagi forumni, bozor maydoni, xalq yig'ilishlari uchun joy va markaziy ibodatxona bo'lgan. Suv shaharga bir necha qavatli ko'prikka o'xshab ketuvchi akvedukt orqali oqib kelgan. Rim bozorlarida katta tovar bo'lmish qullarga talab ko'p edi. Har bir shaharning qullar sotiladigan bozorlari bo'lgan. Odamlar kiyib yuradigan liboslar ularning jamiyatdagi mavqeini bildirgan. Masalan, o'g'il bolalar 14 yoshga to'lgunga qadar pushti yo'llik togu kiyishgan. 14 yoshga kelganlarida esa ular voyaga yetgan shaxs hisoblanar va oppoq toga kiya boshlar edilar. Xuddi shunday harir togani senatorlar ham kiyishgan. Rimlik ayollar turli rangdagi ko'ylaklar kiyib, bosh va yelkalariga ro'mol tashlab yurganlar. Qadimgi rimliklarning xudolari Kundalik hayotda rimliklar o'z xudolariga madad va homiylik istab murojaat etishardi. Xudolar uchun ulug'vor ibodatxonalar barpo etilgan. Rimliklar xudolarining ko'pchiligi Yunon xudolarini esga soladi. Muhim ishni boshlashdan oldin rimliklar xudolarga qurbonliklar baxshlar edilar. Turfa xudolar hayotning turli jihatlarini boshqarar edi. Masalan, jangda mag'lubiyatga uchragudek bo'lishsa, demak qaysidir ish bilan urush xudosi marsning jahlini chiqardi degan xayolga borishgan rimning bosh xudosi osmon va momaqaldiroq va yashin podshosi yupiter rim davlatining homiysi bo'lgan rimda xudolarga sig'inish keng tarqalgan neptun dengiz xudosi uyqu xudosi morfey ov xudosi diana olov va temirchilik xudosi vulqon bahor va sevgi xudosi venera may xudosi baxus sudlov ilohasi yustitsiya Merkuriy savdo-sotiq xudosi, taqdir ilohasi esa Fortuna hisoblangan. Ibodatxonada Rimning bosh xudosi bo'lmish Yupiterning ulkan haykali o'rnatilgan. Ibodatxona yonida altar, ya'ni qurbonlik baxshida etiladigan ko'tarma joy bo'lgan. Odatda ho'kizlar, qo'ylar, cho'chqalar yoki echkilar qurbonlik qilingan. Diniy marosimlar diniy marosimlar qat'iy belgilangan qoidalar bo'yicha o'tkazilgan. Marosimlar o'tkazilishi ustidan kohillar, ya'ni pontifiklar Rim ruhoniylari nazorat qilishdilar. Bayramlar taqvimi, marosimlar tantanalari tartibini tuzishardi. 5 nafardan 15 nafargacha ruhoniylardan jamlangan pontifiklar hay'atiga buyuk pontifik rahbarlik qilgan. Buyuk pontifik xudolar bilan maslahatlashib, xulosa beradi deb hisoblashgan. rimliklar barcha muhim ishlarni fol ochishdan boshlashgan. Fol ochish kohillar, ya'ni avgurlar yordamida amalga oshirilgan. Avgurlar qushlar parvoziga, momaqaldiroq, chaqmoq muqaddas qushlarga sepilgan donlar, aks sadoga va hokazolarga qarab fol ochar, alomatlar ko'ngildagidek bo'lmasa, ishlar ma'lum muddatga kechiktirilar edi. Xonadon o'chog'i aloqasi Vest ibodatxonasida muqaddas olov saqlangan. Muqaddas olovni saqlash ayol kohinalar, vestalkalar majburiyatlari sirasiga kirardi. Olov yonib turar ekan, hayot mavjuddir deya hisoblashgan.